Naš uzvišeni plementi gospodar je kazao svoje plemetoj knjize o vjernici, bojte se Allah istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. <clears throat> Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allah subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio, učvrstio na stazi Islama, omogućio se ponovo sakupiti na ovom bareć mjestu da govorimo ili da nastavimo govoriti o Allahim te bareke ve ta'ala lijepim merima i savršenim svojstvima. Večeras, draga braći i cijene i sestre, nastavljam govoriti o dva veličanstvena Allahova te bareke ve ta'ala imena, a prošli put smo kazali ne, rezultat. Znači, Allahu te barek ve ime Zulpaul i fadlu. Da je Allah subhanahu wa ta'ala istinski i jedini posjednik svake vrste darežljivosti i također da je on te barek ve ta'ala posjednik svake vrste hajra dobra. Da svo dobro dolazi od Allaha subhanahu, subhanahu wa Zatim smo naveli da Allahu te barek ve ime ime Paul se spominje samo na jednom mjestu u Kur'anu u kojoj suri? Gafir, ajet je broj broj 3. U trećem ajetu sure Gafir. Zatim smo kazali da Allahu te barek vetara ime Zul Fadl se spominje i navodi u Kur'ana koliko mjesta? Na 12 mjesta u Kur'anu smo kazali da Allahu te barek vetara ime Zul Fadl se spominje. Zatim smo naveli govore učenjaka što su kazali kada se odnosi na Allaha te barek ve ta'ala u značenju, u značenju. Pa smo onda naveli niz, niz plodova koji proizilaze iz poznaje ovih Allahu te barek ve ta'ala imena. A kazali smo da jedan ajet obuhvata sve to pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala koji ajet? وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ kada bi se pokušali Allahove i Kvetala blagodati i njime te pobrati, ne biste nikada bili u stanju to znači učiniti. Toliko je znači neizmjeni Allahovi i Kvetala blagodati kojima nas on Subhanahu Wa Ta'ala obasipa, koje su vidljive i nevidljive, da mi nismo u stanju to da nismo u stanju to pobrati. Također, znači ovo što mi pokušavamo e, da dođemo do nekih plodova koji proizilaze iz navedenja Allahu i Tebare Kvetala imena, to je općenito ono što čovjek treba da zna, što čovjek treba da zna i da na tim stvarima, da na tim stvarima Allahu subhanahu, zahvaljuje, da ne bi bio od onih koji su spoznali Allahove subhanahu wa blagodati i znali za Allahove Tebare koje blagodati, a Allah vam kaže nakon toga yum kirunaha. A nakon toga su sami poricali te iste blagodati. Učinjaci znači, kažu da je poricanje ovdje došlo u značenju nezahvalnosti. Nisu bili od onih koji su Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljivali na tim blagodatima. blagodatima. Allah što on kaže, ja'rifune ni'met Allah. Oni su spoznali i znaju za Allahove blagodati. Sume a nakon toga su i poricali. Ovo poricaj znači odnosi se da nisu kazali alhamdulillah, nisu te iste blagodati pripisali Allahu subhanahu wa ta'ala, a on je subhanahu wa ta'ala zul fadl razim. On, subhanahu wa ta'ala, koji je opisan neizmjernim dobrom, da svo to dobro potiče od njega i tako sve te blagodati koje mi uživamo i svi drugi, sva stvorenja, moraju se pripisati Allahu subhanahu wa ta'ala i moramo Allahu subhanahu wa ta'ala šukr, šukr činiti na istim. Tako da smo došli do plodova, odnosno sljedećeg ploda koje proizilazi iz ovih i Tebare koje tala lijepih imena, a to je da Allah Subhanahu wa ta'ala i svoje neizmjene dobrote, svog dobra i fadla prema svojim iskrenim vjernicima, muminima, čini to da ih čini postojanim, čvrstim na Allahom Tebare koje je putu. Ne dozvoljava da ih šetan zavede. Ne dozvoljava da šetan utiče na njih. Iako su oni znači u fazi borbe, dok su na Dunjalku, stalno je faz, znači, e, borbe sa šeitanom. Šeitan ne miruje, šeitan ne spava, šeitan je uvijek tu i uvijek je pored nas. Ne popušta i ne ostavlja nas. I uvijek, znači, nastoji i želi da nas zavede. Želi da nas zavede, želi, želi da nas odvede sa staze istinije, sa staze poslanika, ali salatu wasalam, jer nije zadovoljan, nije zadovoljan da bude sam u džehennemu nego će iskoristiti svoje vrijeme maksimalno da što više ljudi zavede i odvede sa puta istine. Ali Allah žele dželaluhu i svoje neizmjene milosti, svoje neizmjene dobrote i plemenitosti dobra prema nama, prema vjernicima, daje, znači, čini nas čvrstim postojanim na ovom u dunjaluku, na stazi istine, na putu istine, a šeta nas znači, isputava i ne dozvoljava da, da nas zavede. Allah Đelešanu kaže u Kur'anu, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ A da Allahove subhanahu wa ta'ala nema, ili da nema neizmjene Allahove subhanahu wa ta'ala dobrote prema vama i dobra iskazana prema vama, Allah Đelešan nakon toga kaže وَرَحْمَتُهُ i njegove neizmjene milosti prema vama. Znači, pored dobra, dobra i fadla e, E, i hajra koje Allah Đelšanu iskazuje i pokazuje znači prema nama i njegove neizmjene milosti Allah subhanahu wa ta'ala u nastavku ajeta kaže la taba'tumu šeitane illa kalila mnogi od vas bi slijedili šeitana osim jednog malog broja od vas znači svi vi bi bili prepušteni šeitanu i slijedjenju šeita i njegovih vesvesa, njegovog puta, njegovog došaptavanja, ali Allah Žešanu iz svog neizmjenog dobra i fatla i rahmeta i milosti prema nama čini ove vijenike postojim čvrstim na Allahom te barek tala putu. Pa kada čovjek vidi i uvidi, znači da je čvrst, da se ne da olako znači zavesti, da šeta ne uspjeva s tim, neka zna da je to da Allah subhanahu wa ta'ala izvijene, znači dobrote prema njemu. Čim vidi da popušta, treba da se popravlja. Allah Đelešanu kaže يُسَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ amenu bil gdje? Fil الْحَيَاتِ dunija wa fil U istinu će Allah Đelešanu učvrstiti vjernike postojanim riječima ili riječju i na dunjalku i na ahiretu. Znači Allah Đelešan će i biti. On će te učiniti čvrstim postojanjem na njegovoj stazi, ali koga? One koji zaista vjeruju, koji su pravi istinski vjernici. Allah Đelešan će tako učvrsti. Olakšat će im i spoznaju i istikamet i borbu sa šeitanom i neće se prepusti i šeta neće biti u stanju da ga zavede. I to Allah Žešanu kazuje gdje će to se desiti. Fil hajati dunija i u toku njegovog života na dunjaluku, ali isto tako i fil ahire. I na ahiretu. Kako i gdje? Znači u onoj rupi u kaburu kada nas spuste i kada se klanja dženaza i kada nas ostave i tu će Allah Žešanu učiniti vjernike postojani. Kada? Kada im dođu meleci koji će ih pitati ko je vaš gospodar, koji, e, koja je vaša vjera i koji je vaš poslanik. Ta tri pitanja, svi će znači biti pitanje. Oni koji zaista budu živjeli kao vjerica u u tim trenucima će lahko odgovoriti. Međutim, oni koji budu pokolebljivi, koji ne budu svjesni, koji nisu svjesni dina i spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala, koji su spoznali Allaha samo riječima i smatraju da je din izgovoriti riječima da je Allah naš gospodar, da je Islam naša vjera, da je poslanik Muhammed naš poslanik, a nisu djelovali, nisu potvrdili svojim djelima, takvi nikada neće moći u kaburu iskazati, znači potvrdu onu koju zaista trebaju iskazati. I Allah on takve neće učvrstiti, takvima neće olakšati, dok će one istinske vjernike koji su na dunjalku zaista živjeli život mu'mina, iskrenog, predanog Allahovog bareke Kvetala roba, Allah subhanahu wa ta'ala takve će učvrstiti, takve će postojanim učiniti, znači čak i na ahiretu. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala za poslanika وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ تَائِفَةٌ مِنْهُمْ a da nema Allahove dobrote i Allahove milosti prema tebi, jedna grupa oni koji nastoje, znači, da ti učine nažao i koji žele zaista, znači, poslaniku sallallahu alihi vseleme, učiniti nešto što on ne, E, znači, e, e, nešto znači, sa čim nije on, sallallahu alihi veseleme, zadovoljan, Allah Đelešanu kaže u nastavku luk Oni bi, znači, ta skupina koja je nastojala poslaniku sallallahu alihi veseleme, nažal učiniti, oni su htjeli da ga zavedu, da ga odvrate od pravoga puta. Oni bi uspjeli u tome. Ali Allah Žešan kaže, a da nije Allahove dobrote i da Allahove tabare koje neizmjene milosti nije, ne, e, iskazane prema tebi, da ne postoji znači dobrota i neizmjena milost prema tebi, oni bi uspjeli en judil luk. Oni bi uspjeli te zavedu. Ali Allah Žešan je sačuvao poslanika njih alijih veseleme i svoje dobrote i milosti. I sačuvao je vjernike i čini i i čvrsti na stazi i svoje neizmjene milosti i dobrote. Nešto se ti ahi osjeća da si jak, pa kažeš vidi kako sam ja dobar vjernik, ja sam snažan, moj iman je visok. Ovi svi ostali oko mene, znači nisu na stazi, nisu dobri, slabašni su i slično. Ne to što osjećaš, to da Allah subhanahu wa ta'ala nije znači što si ti zaslužio, nije ni u kom slučaju što ti misliš da si poseban nego isključivo iz Allaha subhanahu wa ta'ala milosti. Koliko je dobrih robova koji noći provode na namazima, na seždama, na ruku'u, koji noći znači provode učenje Kur'ana, koji noći provode plaćući, približavajući se Allahu subhanahu wa ta'ala, onda pogledaj sada svoje stanje gdje si ti otakvi. Jest dio takvi. A takvi se ne uzdižu, takvi se ne pokazuju, takvi se ne iskazuju u svijetu, niti se hvale svojim, svojim dobrim djelima. Ali Allah Đelšan za njih zna. I zato me radi on one prilike kad su došle vijesti do njega o osvojačima Perzije, među kojima su bili oni koji su tek primili islam, ali su bili neustrašivi borci, toliko su doprinosili borbi i džihadnu Allahom te barka tala putu, da su kazali ovo, vođo samo da si ih vidio kako su hrabri bili, kako su bili neustrašivi, kako su bili dobri borci. Kaže Omer, kaže njima neće ništa štetiti što je Omer nije upoznao, jer je gospodar svjetova znao i upoznao. Razumijete? Tako da je Allah zna za takve, ne mora znati ni vođa, ni bilo kod vladara, namjesnika, familije, očeva, gdje kakav je tvoj iman. Bitno da Allah Đelešanu zna tvoj iman, i da znaš šta ti činiš od dobra, a da si ti svjestan da sve što činiš, činiš od Allaha subhanahu wa ta'ala i da nema trenutka niti situacije da možeš nešto učiniti da Allah subhanahu wa ta'ala ne zna, ne zna za istu. Allah Đelešanu kaže Ja ejuhaladzine amenu in tansuru Allahe jansurukum wa yuthabbit aqdamakum Allah subhanahu wa ta'ala obećava vjernicima ako jednu stvar ispuni, da će i onu čvrsti postanim učiniti. A to je o vjernici, ako vi uistinu Allaha subhanahu wa ta'ala pomognete i on, će, i on će vas pomoći. I vaše korake čvrstim učiniti. Što znači ako mi zaista budemo se žrtvovali, želili i žudjeli da pomognemo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, a prije svega Allahova vjera se pomaže tako što ti biti dobar. Ne da nastojiš pomoći druge, a u stvari sam sebe zapostavio. Ne, ti se popravi, ti znači analiziraj svoje stanje, e, vidi gdje si, šta se od i Tebare Kvetala propisa njegovi naredbi, gdje si u zabranama koje Allah Subhanahu Atala, znači zabranjuje vjerniku da čini. Pa kada se tu popraviš, onda pokušavaš da taj duh koji si doživio i taj dar od Allaha subhanahu wa ta'ala, to je nur upute, nur spoznaje, pokornosti, Allahu subhanahu wa ta'ala pokušaš prijeti na druge, da i drugi to osjeti ono što si ti osjetio. Ali ako ti nisi slast vjerovanja, slast robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala prema Allahu osjetio, kako ćeš tu istu slast pokušati prijeti na druge? Nisu u stanju. Može biti suhopadno pričanje, prepričavanje, znači puko izgovaranje nečega bez bez pravog imana koje treba da osjetiš u svom srcu u svojim postupcima, da ono što te nosi, da činiš žunja, znači za susretom sa gospodarom te i vetala, ali isto vrijeme iman, vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao da vidiš Allah, iako ga nisu u stanju vidjeti, on tebe vidi, ali toliko znači si e, poletan u svom robovanju prema Allahu subhanahu wa ta'ala, toliko znači to doživljavaš kao da vidiš Allah, a nisi ga u stanju vidjeti. Ali nastoji znači toliko činiti. I to je ono čime možemo snašiti našu vjeru. Da se mi popravimo, da pokušamo popraviti druge. Kada Allah Đelšan uvidi u nama, da se trudimo, da se na, nastavimo, znači zalažemo za njegov din, njegovu vjeru, on subhanahu wa ta'ala će pružiti pomoć vjernicima i učvrsti naše korake u bilo kom pogledu, prvenstveno znači korake u našem vjerovanju. Jer najveća hasara gubitak koji može čovjek vjernik doživjeti na dunjalku je pad njegovog imana. Ne da ti neprijatelji dođu, da te ubiju, da ti, znači čine to što žele i što začin žude e, da ti učine, nije to tvoja hasara, nije tvoj gubitak to. Najveći gubitak tvoj je da ti popustiš u vjerovanju. Da popustiš u vjerovanju, da ostaviš vjeru, da zapostaviš vjeru, da su u i zaboravu prema Allahu te bareke, te bareke ve Međutim, najveći užitak jeste da se prepušta Allahu subhanahu wa ta'ala, da pokušava se izvršavati sve ono sa čim je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan, a da se kloni svega onoga što on subhanahu wa ta'ala ne voli, znači da se nađe kod jednog, kod jednog vijenika. Allah Đelešanu kaže u Kur'anu, Kul nezelehu ruhul kudus. Reci, zaista ga objavljuje ili dostavlja ili spušta melek Džibril, min rabbik, od, od tvog gospodara. Zatim kaže, nakon toga, bil haq. I istina je to što ti melek Džibril donosi, a to je Kur'an. Kur'an koji je melek Džibril uzeo kao obavezu da dostavi naredbom Allaha te bareke a na poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam. I to je najveća istina. Najveća istina je Kur'an govor Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže Allah Đelešanuhu cilj spuštanja Kur'ana. Šta je Kur'an? Ono znači mi danas žudimo i tragamo, a to je kako ostati čvrsti posljednji Allahom te barek ta'ala putu u vremenu previranja, fitnije, iskušenja, belaja i nedača i svega ovoga što se dešava metu poslanika sallallahu alijih vesela. Allah Đelešanuhu ukazuje ovdje da je spustio lijek, da je spustio lijek koji će pomoći da budemo, znači, postojen čvrste na te je tala, putu. Pa kaže nakon toga, nakon što je ukazao da je Džibril taj koji ga dostavlja i da je to istina, prava istina od gospodara svjetova, kaže nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala li usadbite ladine amenu kako bi učvrstio one koji vjeruju. Znači Kur'an koji dolazi do Allaha Tebare Kvetala koji se danas nalazi tu je sebeb ili način na koji možemo biti čvrsti postoje na Allahom te barek vetala put i to zbog čega iz njegovog fadla iz njegove neizmjene milosti što želi dobro čovječanstvu pa ukazuje na one stvari koje će im pomoći da budu čvrsti i postoje na njegovom putu. I onda ukazuje da je u Kur'anu nešto što se zove vahudem vabušra lil muslimin. U Kur'anu je znači i uputa za čovječanstvo i radosne vijesti za koga? za muslimane, za muslimane. Musliman je onaj, muslim je onaj koji je, je koji se zaista prepusti i pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala u svemu. Ne znači musliman, ja se osjećam kao musliman, musliman. Musliman je onaj koji se pokorava Allahu te bareke wa ta'ala. u potpunosti predanost Allahu subhanahu wa ta'ala. To je zaista musliman. A mumin je neka deređa više od toga veća od toga. Vidjet ćemo znači šta Allah Đelešanu obećava da će podariti iskrenim pravim, pravim vjernicima. Allah Đelešanu kaže وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ U istinu je Allah subhanahu wa ta'ala učinio lijepim, lijepim iman za vas. Učinio ga, znači uljepšao je iman prema kome? Prema vjernicima, prema onima koji su zaista opustili taj iman, gdje se ulio znači u njihova, u njihova, u njihova srca. وَزَيَّنَهُ فِي كُلُوبِكُمْ I on je taj koji je ukrasio vaša srca imanom. Pogledajte kako Allah što pojašnjava. Kako? Allah Đelšan je taj koji vam je podario iman. Kao dar, kao poklon od njega. Zatim je vaša srca ukrasio, ukrasio imanom. Ukrasio imanom. Zatim kaže Allah Đelšanu وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ wal A učinio vam je prezrenim, nečim što ne volite, što vam je odvratno i ružno, šta? i kufr, i nevjerstvo, i griješenje, i razvra, razvrat, i sve slučaj, druge stvari. I čak znači stvari koje su nezahvalnost, ovaj kufr može biti u obliku nezahvalnosti ovdje. Sve to učini odvratim ružnim za nas, za nas vjernike. Zatim kaže Allah Đelšanuhu, nakon toga, ulaike humur rašidun. Uistinu su ti koji tako osjete da im je iman e, dat kao dar, da je Allah Đelešan to dao kao dar i oni su to osjetili, uljepšao njihova srca i živi na taj način. U isto vrijeme preziru i kufr, i nevjerstvo, i griješenje, i razrat i sve znači što će mala Subhanova ta'ala nije zadovoljan, uistinu je takva skupina na, na pravome putu. A nakon toga Allah Đelešanu objašnjava zbog čega je to dao, fadlen, fadlen min Allah to je isključivo iz Allahove te barek vetala neizmjene dobrote prema vama. Znači onaj koji osjeti da je njegovo srce prepuno imana, da je zaista u njegovo e, srce se ulaz poznaje Allaha subhanahu wa ta'ala, istinsko vjerovanje od Allaha subhanahu wa ta'ala. U isto vrijeme prezire i kufr i nevjerstvo i griješenje. Sve to mu je znači e, ružno. Takvi, takav je na pravome putu. Ali mora znati da to nije došlo tek tako nego da je došao kao poklon od Allaha Tebare Kvetala fatlem min Allahi wa ni'me Kao jedna velika blagodat od strane Allaha Tebare Kvetala koja je ukazana njemu iz neizbijene Allahove Tebare Kvetala milosti prema, prema takvima. Zatim sljedeći plod jeste, draga braćo, iz ovih navedeni Allahovi Tebare Kvetala imena Zul Paul i Zulfadlu da Allah subhanahu wa ta'ala ne požuruje ne požurije sa kažnjavanjem onih koji su se odali griješenju. Znači, za Allahove subhanahu wa ta'ala neizmjene dobrote i dobra prema stvorenjima, prema svim ljudima, da on subhanahu wa ne požuruje da kažnjava takve. A on je kadar, al Kadir da učini, znači, i da spusti kaznu svakom trenutku. I mi smo svjedoci i vidimo kažnjavanje jednog dijela čovječanstva, dok drugo opet iste te grijehe čini, ali Allah subhanahu wa ta'ala ne spušta, ne spušta na takve kazne. I to kažemo da je isključivo iz Allahove te bareke ve ta'ala neizmjene dobrote, a on subhanahu wa ta'ala može, može to učiniti. Allah Đelešanu kaže u Kur'anu suri Yunus u 60. ajetu وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ لِكَذِبِ A šta misli, kaže, oni koji iznose laži na Allaha te bareke, bareke wa ta'ala jeumel qiyame. Šta će biti na sudnjem danu? Znači ovdje Ibn Đeri Rahmetullah Ali ukazuje da ovaj kuranski ajit ukazuje tačno na ovo čemu mi govorimo, a to je da Allah subhanahu wa ta'ala ne požurje sa kažnjavanjem, nego se obraća njima. A šta misle oni koji iznose laži na Allah te barake koji su odali griješen, koji ne vjeruju, znači rade sve ono što je Allah subhanahu wa zabranio od širka, kufra, griješenja, svih vrsta, utjerivanje poslanika u laž, ubijanje poslanika, sve što su radili kroz istoriju čovječanstva, šta oni misle? Šta oni misle šta će se desiti na sudnjem danu? Znači oni sada uživaju, nema kazne, nije kazna spuštana, ali šta misle šta će biti na sudnjem danu? I onda Allah nakon toga završava kuranski ajit, pa zbog čega je prepustio, zbog čega im je dozvolio, dozvolio da na takav način i dalje, i dalje žive. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allahe lazu fadlin alen U Allah subhanahu wa ta'ala neizmjerno dobar prema ljudima. I se njegove neizmjene dobroti oni rade i nastavljaju, nastavljaju to da rade što rade razne znači vrste griješenja, ali Allah subhanahu wa ta'ala ne požurije, nego on subhanahu wa ta'ala kako smo kazali, njegov prelijepo ime El Halim, da je blag prema čovječanstvu, pušta i daje šansu kako bi se neki od njih povratili. I, i mi smo svjedoci da mnogi ljudi koji griješe i koji su odani takvim, e, e, takvim vrstama griješenja, da je Alađeša nakon toga uputi na pravi put. I mi, znači gdje smo mi sve bili, ko je sve šta činio, griješio, ali Allah subhanahu wa ta'ala vrata Teube je ostavio otvorena do sudnjega dana. Do sudnjega dana su vrata Teube otvorena pozivač poziva i doziva, daje su tu, pozivači na svim stranama, dokazi, ajeti, znakovi koji ukazuju na vas su prisutni. Neko će danas, neko će sutra, neko će za mjesec, neko za 10 godina, neko možda za 50, neko u zadnjim trenucima svoga života će spoznati pa se vrati. I Allah što? i tim trenucima prima ugu I svoje neizmjerne dobrote prema njima i milosti. Jednom posvjedoči šehadet iskreno i srca. I da budu zadnje riječ koje ćeš izgovoriti, ah i ti si Jer ti poslanik garantije to. Jednom samo. Ali ko će to doživjeti? Kome će Allah to ukazati svog fadla? Allahi fadlullahi utihi i ješa. To je Allahovo neizmjeno dobro, daruje ga kome on, kome on subhanahu wa ta'ala hoće. Neko će, znači, nasuprot toga, cijeli svoj život pokušati da bude vjernik. I onda će ga šetan savladati, pobijediti. I na tom griješenju će se i vrati Allahu subhanahu wa ta'ala. I u takvom stanju će ga Allah subhanahu wa ta'ala proživjeti. I bit će mu stanje ili huk njegov na onome na čemu je preselio. Na onome na čemu je preselio. Zato kaže poslanik sallallahu alijih vseleme, neko će od vas rad dobra djela stanovnika dženeta, dok ne dođe lakat do dženeta. Pa će ga preteći knjiga stavnika džehenema, pa će urati djela stanovnika džehenema, na tome će ga smrt zadesti ući će, ući u džehenem. Ili obrnuto, neko će od vas raditi djela stavnika džehenema, dok ne dođe kao samo lakat do dženeta do džehena, pa će ga preteći knjiga dženetlija, pa će rad dobro djel, neko će mu kazati na pravi put, povjerovat će, vraće se Allah subhanahu wa ta'ala, samo radi malo dobra i Allah mu oprosti uvede ga, u dženet. Znači to se dešava na Dunjalku jer vidimo mi, znači iako nismo nešto godina puno živjeli, proživjeli na Dunjalku, ali vidimo da ima i onih i ovi. Da ima oni koji su bili na stazi pa su preselili na u stanju, u stanju da nisu imali ko sebe ni džume namaza, ja znam takve, a bili su nekada pozivači Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah Žešan nije dao taufik, nije dao uspjeh i ustrajnost. Zašto? To samo Allah zna šta je unutrinama našim. Međutim, mi sudimo po spoljašnosti, po vanštini. A Allah zna i Allah da taufik kome hoće, da ga uspjeti na istini. Međutim, ima onih zalima i zulumčara što rade sve što je moguće, znači su radi od razvrta i griješenja, pa ga Allah počasti. Počasti ga zbog nečega. Allah zna, on je El Hakim, mudri, sveznajući, zna zbog čega i kako. Tako da Allah Đelešan ne upućuje i ne ostavlja u zabludi što nekom želi, znači, nanijeti zlo i zulum učiniti, nego sve to čini iz svog, znači, adla, pravednosti potpune i svoje, znači, mudrosti da tako ljudi završavaju i končavaju na dunjalku. <laughs> Allah kada govori o potvori koja se desila prema našoj majici Ajši radi i oni koji su sve to činili i radili, opisuje stanje na kraju znači te priče, svima vam je ona poznata. Nama je šahid i dokaz ono što ćemo navesti iz kuranskog ajta Sura Nur 14. ajet. Allah Žešanu kaže وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَدْتُمْ فِي عَذَابٍ أَوْ عَذَابٌ عَظِيمٌ A da Allahove dobrote nije prema vama i njegove neizmjene milosti, zadesila bi vas bolna kazna za ono što ste činili, za ono što ste radili ili u čemu ste učestvovali. Što znači, kada su iskazali i kazali i riječi prenosili o potvori, oni su u tom trenutku zaslužili Allahu te bare kvetala srčbu i grijeh, odnosno srčbu i kazna se spusti na njih. Međutim, Allahov fadlu i neizmjena milost prema njima, prema njima, je učinila da se ne desi to. Nego Allah Đelešan nakon toga, vi znate da je bilo onima kojima je oprošteno, da je bilo onima koji su ostali munafici nakon toga, nisu se vratili dinu i sve ono što se izdešavalo nakon toga. Međutim, Allah Đelešanu kaže da svi oni koji su učestvovali, svi su zaslužili bili kaznu. Ali Allah iz neizmjene dobrote je prema njima, što je opet ostaje vrata teube otvorena za one koji to čini, za one koji su to činili, da se mogu vratiti Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim sljedeći plod koji proizilazi iz poznanja ovih navedenih Allahu te bareke taala imena jeste da Allah dželešanuhu daje mutekijama, pravim iskrenim vjernicima, basiru, a basira je pronicljivost. Pronicljivost da čovjek može razlikovati dobro od zla, da može raspoznati laž, šta je laž, šta je istina razdvojiti između laži i istine. A danas živimo velikim, znači, tminama zavjere. Jako je teško čovjek da se snađe. Zato ako nemate ufika od strane Allaha subhanahu wa ta'ala, teško se može snaći. Pogledajte samo, znači, kada bi kao primjer ovo što se dešavalo prije izbora, šta su sve stranke obećavale. Pa one koje su, za koje smo mislili da su jaki u svom vjerovanju, u svojoj vjeri, kako su nasjeli na neke, jel, na neka obećanja koja su lažna obećanja, da bi samo godinu dana, nepunu godinu dana nakon toga sve se to razotkrilo, tako da učenjaci kažu kada najđe neka fitna i smutnja i zadesi umet, među njima će samo najučeniji moći da onaj, je raspoznaju i da je shvate. Međutim, kada ta fitna iskušenje prođu, onaj običan svijet kaže, a subhala bila je fitna. Razumijete, nisu se mogli uočiti, nisu se mogli razlikovati, Allah još nadahne i da tu basiru vjernicima, iskrenim, prije svega znači iskrene vjernike spadaju učenjaci, najučeniji ljudi su najbliže Allahu subhanahu wa ta'ala, pa da oni mogu znači procijeniti kakvo je stanje, šta je to što dolazi, da li je dobro, da li nije. Allah datne njima. To nisu gajb stvari koje čovjek kaže ne može on tim stvarima znati. To Allah šan darije kome hoće od svojih iskreni, iskreni, bogobojazni, evolija, pravih i odabrani Allahu subhanahu wa ta'ala robova. Allah Đelšanu kaže Ja ejuha amenu in tattaku Allahe jaj'alakum furhana. O ako se istinski budete Allaha subhanahu wa ta'ala bojali, On će vam podariti, On će vas nadariti, On će vam učiniti da možete razotkriti istinu od zabude. Uvijek furkan ćeš imati u svom srcu. Da ćeš moći razdvojiti istinu, istinu od laži. Znači šta je zabuda, šta je istina. Ko petlja, ko ne petlja. Ali je ovdje šart i uslov, in ako budete istinski sa Allaha bojali, ne da ja sam uteke, ja sam vjernik, sve nas obuhvata, svi su mi je evlije, ti jesu u jednom općem smislu od Allahovi te bare tala evlija, štićenika, jer Allah štiti, štiti koga vjernike. Wallahu aliju ladhina amenu, on je uistinu zaštitnik i prijatelj oni koji vjeruju, on te štiti. Međutim, to je jedan opći vilajet, ali ima onaj koji je poseban, a to je onaj koji dobije zasluž taj furkan, I tu basiru koju Allah Žešan nadahne i datne samo u srce istinskog pravog, pravog vjernika. Yukefir ankum sajiatikum. I on je taj koji će preko vaših ružnih postupaka prijeći. Allah Đelešanu. Pa zatim kaže وَيَغْفِرْ لَكُمْ i vaše će grijehe oprostiti ili će ih sakriti i učiniti, znači da ljudi drugi ne znaju za iste. Wallahu dul fadlil azim. A zaista je Allah Đelešanuhu neizmjerno dobar prema, prema ljudima. Poslanik alaih sallatu u poznatom hadisu kaže Ittaku firasetel mu'min Bojte se pronicljivosti vjernika Fa innahu janzuru bi Allah Zaista i istinu on gleda nurom Allahovim Nurom Allahovim To je nur koji Allah Đelšanu ulijeva u srce vjernika. Ovo svi priželjkuju i svi se smatraju se <laughs> vlije i onda pogrešno tumače ovaj hadis poslanika alaih sallatu Ovaj hadis po svemu sudeći, kako ga Ibnu Tejmije i Ibnu Kajim navode u svojim dijelima, smatrali su ga u najmanju ruku dobrim, dobrim hadisom. El i također ga smatra, smatra znači hadisom koji je dobar. Znači može se uzeti, može se razbog mnoštva drugih predaja i puteva koji dolazi e, dolaze od raštija shaba, govore znači o istoj, o istoj stvari. <clears throat> Danas postoje ljudi koji pogrešno shvataju i misle da su tim posebnim deređama koji je Allah Žešan podario Furkan i kojima je Allah Žešan podario Firasu i kojima je Allah Žešan podario Basiru, tu pronicljivost. Pa onda svojim tim olahkim svatanjem kaže ovaj instan je takav, ovaj istina je takav. Pa ćete vidjeti za one dede i sve što se prošlo kroz ovo, da su oni uzimali u osnovi na ovakav način. Pa kaže, ako dedo kaže ti je dobar brak, veličetni za mustakbel, za budućnost i se oženiti, znači slobodno to učiniti, Razumijete? Zato što su slali takvima, smatriš da oni imaju tu firasu i vasiru koja gleda nurom Allahom i tebareke, tebareke bare Razumijete? Pogrešno shvatili. Kad ti odeš i vidiš tog insana, insan daleko od bogobojaznosti, insan daleko od pokornosti, insan daleko od sudneta poslanika, ali islatu, vaselam, insan daleko, daleko, daleko, daleko od svega od svega onoga što ukazuje na pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i dosljednost dosljeđenja poslanika sallallahu Pa kako da taj insan ima basiru? Kako taj insan da ima, da ima znači tu pronicljivost u svome srcu? Pa da onda kad te pogleda ovako da skonta kakav si. Danas imate učenjaka, Allah im dao tu basiru. Ulio njihova srca, kada mu dođe šah i on, zna da li si došao u povodu delaleta izvlačenja fetve da bi nakon toga znači pogrešno prenosio i pogrešno tumačio. Allah što mu dadne to i ne želi da te odgovori. Pa ti se vratiš kućka i kakav je naš riječ koji je došao sa istinom, tražeći istinu, o zaz, osjeti zbog čega si došao, osjeti. Ovo što se zove vosira, koja u, koju Allah ulijeva u srca vijenika, to je teško opisati, to je teško definisati šta je to. Znači, uistinu je teško. U to se vjeruje da je to basira koju Allah ulijeva u tvoje srce, u pravo, zašto od, od došao određeni član. Ittaku firasatel mu'min. El mu'min. Mu'min ovdje ima značenje istinski vijenik potpunog imana. Istinski vijenik potpunog imana. Ne svaki vijenik, ne svaki musliman. Boje se svakog muslimana, on ima u srcu nuri, gleda on osjeća kakav si ti. Ne, ovo su zaista oni koji su dostigli da ređe kod Allaha te bare kvetara oni koji rade sve farzove, oni koji izvršavaju sve sunnete, oni koji rade mustehabe, pohvalne stvari, takav može imati basiru. Ne poput znači nas miskina, razumijete? Nego uistinu koji su zaista oskočili u imanu. Kod takvog čovjeka kada dođeš, on osjeća on dobio da lahate barek vatala taj nur, da možete prokužiti što bi naš narod kazao. Razumijete? Te razotkrije zbog čega si došao. Učenjaci dijele ovu basiru, ovu pronicljivost, znači kažu da postoji jedna pronicljivost koju uistinu Allah subhanahu wa ta'ala ulijeva u srce i teško je definisati. Ali je čovjek osjeća, na osnovu nje gleda, kroz nju gleda, kroz taj nur Allahu te bareke wa ta'ala. Razumijete? I ima ona pronicljivost koja pomoću znakova, stanja, koje je već bilo, ukazuje na činjenično stanje nekoga. Razumijete? Tvoja praksa meni onaj, daje za pravo da mislim o tebi na određen način. Znam kakav si, znam šta si radio, došle su vijesti, vidio sam te. Razumijete? Sve to ukazuje na tebe. Za ovaj primjer učinjaci navode primjer hadis poslanika alaih sallatu wasalam tri su svojstva monafika. Znači nekad ti nije potrebna masira, znaš, to, postoji jasni dokaz, jasni znakovi koji kazuju na to. Pa prva, kaže poslanik Ali Svatu prvi znak munafika, licemjera je kada govori laže. Jer to muslima nikada ne smije da laže. Nikada. Poslanik nikada nije sallallahu alijek wasalam slagao. A se danas da se pozivaš na islam, da tvrdiš si zaista istinski sebenik poslanik, a stalno petljaš, stalno lažeš. I ljudi već znaju da si lažljivac ti kažeš ne, ovo iz masle, iz neke koristi, tamo nešto pokušavaš da obrazložiš, do dokada je istina na tvojoj strani, a ti petljaš. Kada govori, laže. Kaže Ibn Sajmi Rahmetullah Ali, šta znači kada govori laže? Kažu radio sam to i to, a u stvari znaš da nije to radio. Znači to je govor lažljivca. I kaže takav ima osobinu munafika, takav ima osobinu, licemjera. Kada obeća, ne ispuni kada o stvari koje moramo znati, znači u dana, u pol noći. Kada obeća, ne ispuni. Kaže mu se mi, rahmetullah ali, poput čovjeka, šta? Kada kaže sutra ću ti doći posle sabah namaza i ne dođe. Kada kaže doćemo, dogovorit ćemo se, znači utječemo vrijeme poslije podne namaza, pa ne dođe. Kaže nek znaj dobro, kaže znaj dobro da ta osoba ima nifak u srcu. Ima nifak u srcu. Ima osobinu licemjerstva. Treće je kada obeća, odnosno kada mu se povjeri, pronevjeri. Kada mu se povjeri, pronevjeri. Kaže Semir, to daj primjer. Kada mu povjeriš novac, on ti pronevjeri. Kada mu povjeriš neki posao, on ga ne odradi kako treba. Preuzme manet da će to raditi, Međutim, on to ne izvrši. U bilo kakvom pogledu, njačkom, ako krene stanje njim kupoprodajno, on te znači pronevjeri, zakine, pare nestanu, nema. Koliko danas takvih, znači stanja ima među u džematu, gdje ljudi zaista kažu mi smo ehli sunne, mi sjedimo sunne, u stvari vidjet ćeš kakvih teških, znači zaista teških prelazaka granica Allah i Tebare Kvetala, znači ima, ima među, među nama. Da se ljudi spore oko veliki cifri, oko velikog imetka, da se ne mogu naći, razumijete? Kaže Ibn rahmetul Ali, znači nakon sumnja ovog hadisa, da su tri osobine munafika. Poslanik sallallahu alijih veselem je ukazao na ove osobine iz razloga da bi se musliman čuvao i pazio da ne bude takvi, da ne dozvoli sebi da ima osobinu da laže, da obeća pa ne ispuni, da mu se povjeri pa pronevjeri, ne smiješ to imati kod sebe, ni u kom slučaju. Uvijek moraš, jer suprotno ovim osobinama su osobine vjernika. Osobine vjernika. A ovo su osobine munatika. Pa kaže, to je iz tog razloga kako bi se muslimani, kako bi sumet pazio i čuvao da ne zapadne takve. A s druge strane, kaže, kada vidite da osoba ima ko sebe te osobine, da kad govori laže, kada mu obeća ne ispuni, kada uh, mu se povjeri, pronevjeri, kada izbjegavaj ga, znaj da je ta osoba munafik. Izbjegavaj ga. Ne oslanjaj se na njeg. Ne uzmaj ga, znači u bilo kakvom poslu koje činiš. Jer vidiš da ta osoba nije, nije u redu, daleko znači od osobina vjernika, da je bliži osobinama munafika i licemjera. I ovo je znači nešto gdje ti ne treba basira, pronicivo da vidiš ko je kakav. Ovaj sud je dozvolio poslanik sallallahu alihi wasallam da imaš ko sebe. Znači, čemu poznaš čovjeka, kako radi, šta radi, sa čim barata, kako priča, kako se obhodi halas. Nakon toga možeš imati sud ko sebe u svome srcu. S druge strane, navodi drugi primjer za basiru, onu koju, znači, Allah Žešan ulijeva u srce vjernika. A to je primjer hadisa poslanika, alaih sallatu wasalam, kada su, kada je jedna grupa shaba prolazila pored plemena, nisu imali konaka, nisu imali hrane, pa su tražili konji da zanoće, pa su i odbili, nisu im dali. Pa su došli sa strani tu da zanoće, međutim u toku noće Akrep je jel, ujeo e, poglavicu plemena da on, znači, nakon svih tih koji su bili tu, koji su poslili neki lijek, neku vrstu lijeka su pokušali, nije bilo, znači, uspjeha. Pa jedan od njih preporučio što misli da potražimo pomoć kod ove grupe kojoj nismo dali, znači, da prespava kod nas. Pa su poslali, pa su pitali da li među vama ima neko tako i tako se desilo. Kaže sam da ima među nama taj koji može, znači, ukazati na lijek i Allahom voljom da se to desi. Pa su i doveli, pa je on proučio suru, suru Fat i Allah dao, dao lijek nakon toga pa su dobili nagradu takvu kakvu su dobili, pa se opet raspravljao da li je prihvatio ili ne naknada za učenje Kur'ana ili ne, sa su to mesele iz koje proizlazi mnogo drugih mesela. se oni su došli kod poslanika, ali salatu nisu ništa uzeli od toga. Pitali poslanika, ali salatu šta se desilo, kaže poslanik, kaže poslanik, ali salatu a kako si znao, kako si znao da je ona lijeka. Poslanik Alesat Vaslam nije ukazao, znači nije sam tek došao da sura Fatiha može izliječiti znači, od toga. Nisu znali. Međutim, u rivajetu kod Areputnija stoji kaže to je hak, istinu koju je Allah Đelšal u moje srce. Kažu učinjaci to je basira koju je imao, znači pronisivost koji je imao ovaj asad poslanika sallallahu da je znao da je u tom trenutku to istina da se ti može znači izliječiti osoba koja je znači to, koju je snašlo to što je snašlo. Pa vidimo znači da je Allah Đelšao dao taj nur, dao taj nur upute u srce toga sahaba da je znao gdje je lijek, gdje je lijek, gdje drugi nisu znali. Pa se ispostavilo da se to podudarilo sa propisima šarijata, da nema tu nešto znači da da onaj dodaje što nije od šarijata, jer je poslanik Ali Islatu još uvijek bio živ i mogao je znači da potvrdi ili negira, negira postupak ashaba poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim kaže Allah Đelešanuhu وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا مِنْكُمْ A da Allahove neizmjene dobrote i blagodati prema vama nema, niko od vas se nikada ne bi, nikada ne bi očistio. Ma zeka Znači nikada se ne bi očistio neko min ehadi minkum. Bilo ko od vas. Da je dobrote i milosti prema vama nema. Da nije iskazan Allahova milost dobrota prema vama. Nikada niko se od vas ne bi očistio. Od čega? Od grijeha. Nikada vam Allah ne bi oprostio. Nikada se ne bi uveo u dženet. A šrt i uslov za ulazak u dženet je tvoj iman. Znači, tvoje griješenje što činiš, ne bi se mogao očistiti, ne bi se mogao pokajati od kufra, od širka, nevjerstva, velikih grija, sve, da nije Allahove neizmjene dobrote i milosti prema, prema vama. Zatim kaže Allah Đelešanu, وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَا A Allah Đelešanu je taj koji čisti koga hoće od vas. Znači, On ponovo je taj koji čisti, koji prima pokajanje, koji ukazuje na teubu pokajniku, Kome hoće od vas? Ne svi, nego kome on, subhanahu wa ta'ala, hoće. Wallahu, wallahu on alim. Uistinu, Allah čuje i sve vidi. Pogledajte završetka, Allah se sve čuje i sve vidi. Čuje znači onoga koji se želi pokajati, koji iskazuje riječ pokajanja. I vidi, i vidi onoga koji, koji hoće, znači, koji hoće da se pokaje. Zna njegovo stanje. Allah vidi i čuje i zna njegovo stanje i završava. Ali da nije Allahove dobrote i da nije Allahove milosti prema vama, nikada niko se od vas, ebeda, on kaže, ebeda, nikada se niko od vas ne bi očistio od grijeha, nego to iz njegove neizmjene milosti, dobrote prema nama dozvoljava da možemo da se očistimo i da se njemu, da se njemu vratimo. Zatim, zadnji pot koji ćemo navesti, od Allahove subhanahu wa ta'ala neizmjene blagodati prema vjernicima, prema vjernicima, znači iskrenim robovima, je i ta da ih nagrađuje i više nego što oni zaslužuju za njihova djela. I više nego što oni zaslužuju. Znači imamo određene kuranske ajte, hadisa poslanika alaih salatu wasalam, gdje se navodi kurad i to i to ima to. Nagrada mu je ta, razumijete? Međutim, Allah Đelešanu i svoje neizmjene dobrote prema robovima će tu obećanu nagradu, ali i više od toga. I više od toga. Allah kaže فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ U istinu koji budu vjerovali i dobra djela činili, Allah će ih nagraditi za njihove, njihova djela koja su činili. Allah će ispuniti svoje obećanje, nagradu će dobiti. Pa kaže, i više od toga će im dati. Od čeg, zbog čega kad mi fadli? Iz njegove neizmjene, neizmjene dobrote prema robovima. Znači, Allah će ispuniti svoje obećanje, nagrađete za ona djela koja si činio i kakva, znači, nagrada slijedi. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala će vjernicima dati više od toga. I više od onoga što je obećao. Zatim kaže Allah Đelešanuhu, لِيَزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا I Allah Đelešanu će ih nagraditi, daće im nagradu za najljepša djela koja su činili. Na najljepši način koja su, uh, koji su, s kojim su činili ta, ta djela. Pa kaže وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ I on subhanahu wa ta'ala će im dati još više iz svoje neizmjene, neizmjene dobrote prema njima. Znači, Allah će te nagraditi, podarčiti sve ono što ti je obećao. Međutim, očekuj nagradu veću od toga. Veću od toga. Od onoga što si ti činio. Pa kaže Allah šanu, Allahu jerzuku men ješa, a on subhanahu wa ta'ala daje obskrbu kome on subhanahu wa ta'ala hoće, ali pogledajte, bi gajri hisab. bez tvojeg nekog truda. Kome hoće dati mi, znači, obskrbu, bez da se trudiš, bez uloženog truda. Kome hoće, može i tako naći. Ti se neka slomi, tražeći nema. A neka subhala ne očekuješ on doći. Neočekivano. Ali to nije došlo što te neko pripazio, <laughs> da kažeš od njega, došao da Allah subhanahu wa ta'ala, jer on vodi brigu o stvorenjima. On znači vodi brigu u njegovoj ruci je obskrba, u njegovoj ruci je vlast, jer on je posljednik dereživosti, posljednik svakog dobra, svake vrste dobra. I kada bi pobrajali sve ove blagodate last subhanahu wa nikada ne bismo znači, bili u stanju da ih pobrojimo. S ovim ćemo završiti. Molim las subhanahu wa ta'ala da su učinu iskreni pravi vjernika, da oprosti nama našim roditeljima, da naša srca zbliži, da nas učusti na istini, da nas usmeti na istini, da nas proživi društvu, vjerovjesnika, dobrih ljudi, šehida i svi oni koji budu slijedili njihov, njihov put. Subhanak Allahum hamdika ilahi la ilaha